เนี่ยนะฝนตกนะนะเราอยู่ในศาลาเราก็ไม่เปียกฝนเนาะ现在下大雨但是我们在大殿里面那我们就没有湿ผู้ที่มีความรู้สึกตัว ก็เหมือนกันนะจิตใจก็จะ ไม่เปียกฝนไม่เป็นทุกข์นะ有决心的人，他心也不会苦，不会好像吃那个有鱼被吃了。嗯，เหมือนจิตใจเขามีมีที่อยู่อ่ะมีไม่ไปตากแดดตากฝนนะ啊，好像心有个家啊，不要再啊晒太阳或者去那个 下大雨的时候去外面เหมือนเราอยู่ในศาลาอยู่ในเนาะฝนจะตกเราก็ เราก็รู้สึก เราก็รู้ว่าฝนมันตก เสียงมันดัง เราก็รู้สึกว่าเสียงมันดังนะ好像我们在大殿里面有下大雨，我们也知道下大雨，声音很大，也知道声音很大。แต่เสียง แต่ฝนมันไม่ถูกตัวเรา但是那个雨那个水不会碰到我们เหมือนกับใจนะเหมือนกับใจที่มีสติคุ้มครองก็เหมือนกันนะ好像啊有决心保护的心心有决心保护เวลาร่างกายมันไม่สบายอ่ะมันก็กายเราก็เห็นอยู่ ความ จ็บปวดเมื่อยหรือความร้อนที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็เห็น当我们身体生病的时候啊、身体痛身体有温度我们也能看得到เราเห็นแยกได้โอ้เนี่ยแยกไอ้ความร้อนก็อันหนึ่งความปวดก็อันหนึ่งร่างกายก็อันหนึ่ง我们可以分开它身体是一部分温度是一部分痛 那个疼痛也是一部分。เหมือนเราแยกได้น่ะเสียงก็อันนึงฝนก็อันนึง好像我们可以分啊声音也是一部分雨是另外一部分มันมีนะมันมีความทุกข์แต่มันความทุกข์มันไม่ถึงใจ是有苦的但是那个苦不会进来到我们心 อันนี้แหละนะ คนที่มีสติ พอมันแยกได้มันก็ มันก็อยู่ได้นะ ร่างกายมันทุกข์เราก็เห็นอยู่นะ แต่ใจเราไม่เป็นทุกข์有决心的人就就是这样了，可以分开，可以就是自在的活着。身身体可能有苦的，但是心它不苦。อันนี้แหละ ถ้าเราที่เราฝึกสตินะเบื้องต้นที่เราฝึก ให้มีสติรู้กายรู้ใจลงที่ปัจจุบันนะ我们开始用功要当下觉知回来当下เราฝึกตรงนี้บ่อยๆ เรียกว่าสติมันก็จะกลายเป็นมหาสติขึ้นมา我们这样的训练，这样的用功了以后，这个觉性它的力量以后就更多、更坚强。 สติมันมีกำลังขึ้นมาต่อไปมันจะเป็นขั้นเรียกว่าขั้นเจริญปัญญานะ当决心有力量了啊，另外一个阶段就是嗯修智慧。ขั้นแรกเราเรียกว่าแบบขั้นเจริญสตินะพัฒนาสติให้มันมากกนะ第一个阶段就是培养决心啊，让决心提高增长增加。การเจริญสติก็คือแบบนี้แหละ เราฝึกรู้กายเคลื่อนไหวฝึกรู้ทันใจเวลามันเผลอไปคิดอะไรนะอืม培养觉性就是我们这样的用功了我们要觉知身体的动身体的动然后啊心跑出去几个念头要及时知道ส่วนขั้นเจริญปัญญาเนี่ยคือการที่สติเขาเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนาม

呃他他的他苦的状态เนี่ยตอนเนี้ยมันทุกไหมเวลาฟังแล้วแบบ ได้ยินไม่ค่อยชัดนะทุกไหม现在你们苦吗好像听得不清楚苦不苦啊คือถ้าเราตั้งใจมากแบบต้องเอาฟังให้มันชัดให้ได้เนี่ย อาจจะหนักนะ如果你很认真、很刻意想听得很清楚，那可能比较苦。ทำใจสบายๆนะ ได้ยินก็ดีไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไร你要把你的心放松自在，听到也好，听不到也没关系。เข้าใจก็ดีนะ ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร 懂听明白也好不明白也没关系เห็นไหมไม่มีอะไรทุกข์เลยนะมีแต่ดีกับไม่เป็นไร没有什么苦啊只有好和没关系คือเราดูกายอ่ะใช่ไหมกายเขาแสดงความทุกข์ให้เราเห็นนะบ่อยมาก当我们观身的时候这个身体会让我们看到经常看到苦 ใช่ไหมเจ็บปวดเมื่อยเนี่ย ก็เป็นทุกข์อ่า酸痛疼痛都是苦ความหิว ความล้าต่าง ๆ นี่ก็เป็นทุกข์เออ肚子饿疲劳都是苦ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ความด้า病死也是苦ที่จริงนะ แม้แต่หายใจเข้าเนี่ยก็เพื่อแก้ทุกข์นะ其实我们吸气也是为了解决苦หายใจเข้าเยอะๆก็เป็นทุกข์อีกแหละ当你一直吸气也也是苦ใช่ไหมต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์要呼气为了解决苦พอหายใจออกนานๆไม่หายใจเข้าก็เป็นทุกข์如果你一直呼 哭泣没有吸气，那也苦。我们กายนะมันมีแต่ทุกข์อ่ะ你看到吗？这个身体全部都是苦的。เนี่ยนะขั้นที่มันจะเดินปัญญาเน่ะก็คือเนี่ยแหละอย่างเราเห็นร่างกายเนี่ยมันก็จะเห็นความทุกข์ที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยนะ修智慧的阶段呢，就 我们观身体的时候，能看到身体有很多的苦。เราแก้ทุกข์ก็แบบชั่วคราวนะเราแก้ทุกข์ได้แค่แค่ชั่วคราว我们要解决那个苦也是短暂的ใช่ไหมเรานั่งท่านี้มันปวดเมื่อยเราเปลี่ยนท่าใหม่ก็หายปวดเมื่อยสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะแล้วก็ปวดเมื่อยใหม่比如说我们现在做这样 啊，一会儿就酸痛，要换个姿势，但是换了一会儿还要酸痛，还要换。他注意注意呐，身体呢，它有在痛、憋、困，你做，做多少，它还是在痛。如果我们好好看这个苦呢，一直都，这个身体呢，一直都被苦逼迫，不管我们怎样的解决，它还是那样。 เราสแสวงหาความสุขนะปนเปือร่างกาย คิดว่าร่างกายมันจะได้ไม่ทุกข์我们用个用这个身体寻找就是找快乐啊为了让这个身体不苦หาอะไรสวยๆงามๆดูตามันจะได้มีความสุขใจจะได้มีความ比较好看的东西让眼睛 啊开心快乐然后心也开心快乐หาอะไรกินอร่อยอร่อย คิดว่าลิ้นมันจะได้มีความสุขท้องจะได้มีความสุขนะ寻找好吃的东西以为让这个舌头快乐肚子快乐แต่มันก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิม是后来也是回来成为有苦มันไม่อิ่มนะในร่างกายเนี้ย จะเติมเท่าไหร่ จะแก้เท่าไหร่ ก็ยังวนเวียนเป็นทุกข์เหมือนเดิม这个身体它不足的不饱不管是我们吃了多少或者怎样解决它还是有苦เหมือนเหมือนคอร์สที่แล้วนะช่วงคอร์สที่แล้วมันมีนกนกกระเต็นนะจะมาจะมาทำก็ไม่ใช่นกนกเอ กางเขนดงจะมาทำรังตรงนะตรงท่อ PVC นะ เออ好像上个禅修班有一种鸟它来做窝窝是吧在那个那个管那个水管蓝色的那个大大的มาก็สังเกต เดินจงกรมอยู่นะเห็นนกมันบินคาบกิ่งไม้คาบ ใบไม้นะมาทิ้งลงไปในท่อ我 进行在这里进行的时候，就观察到，它那个那个鸟，它就寻找什么树枝、树枝或者草、嗯，干，嗯，然后就放放在那个水管里面，为了做窝。嗯哼，汤土铺汤土咩呐，编麻卡，玩一呢，变绕绕绕呐。哎，这个两两两只鸟嘛。 呃，这样符合气质，这样可以做吗？两只鸟啊、呃，一起就是整天，对，整天可能来了一百次，嗯，几百次。มันบินมาคาบได้สักสามสี่วันคันนี้มาไปดูไม่มีเลยมันเพราะมันตกไปหมดเพราะว่าท่อมันมันมันโล่งใช่ไหมต่อพื้น他差不多这样做三四天了，然后尊者也去看那个水果。 一点一点那个树枝都没有，因为它是空嘛，然后它都掉下去了。那辛苦很忙呐，ทำงานหนักมากแต่ว่างเปล่า。 <laughs> 对他很可怜，很勤劳、用功、努力，但是到底没有得到什么。呵呵呵，ที่จริงนะเราก็อย่าว่าแต่นกนะ คนเราก็หาความสุขก็เหมือนทิ้งลงไปแบบนั้นแหละทิ้งแล้วก็หาย ทิ้งลงไปแล้วก็หาย我们不不只是要说女呃说鸟哈人也是一样啊生活生命一直寻找快乐然后它就灭去寻啊然后再追它就以后灭去อาจารย์สงสารมันก็เลยเอากระดาษไปพับพับแล้วก็ลองไว้สักหน่อย พอครั้งต่อไปพอมันมาทิ้งมันมี ฐานรองกระดาษรองมาถึงได้ทำหลังได้我看到他们了，对他他们可怜嘛，所以就找那个硬硬的纸，然后就放在里面，帮他们拿树枝就有有根基了，就可以做窝了。นะมันก็เลยมีรังนะเอาไว้ออกลูกกกลูกนะมีครอบครัวได้นะ然后就可以有个窝啊后来就有 那个蛋还有小小鸟， <laughs> 是个家庭。嗯，生嗯，我们也一样如果，如果我们没有这个基础啊，我们我们生命就没有什么意义。 เราหาความสุขมาเท่าไหร่ มันก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มสักที啊，从个生命，我们一直寻找那个快乐，但是找的也没有感觉足够啊，好像没有饱一样。เราหนีทุกข์เท่าไหร่นะก็ไม่เคยพ้นสักที我们逃一直逃避苦，最后也是逃避不了。เนี่ยแต่ถ้าเรามีสติมาเห็น เห็นรูปมันเป็นทุกข์นะ มันจะพ้นได้ มันก็สักแต่ว่ารู้ว่า มันเป็นทุกข์อะแต่จิตมันพ้นออกมาได้如果我们有觉性的观啊，这个名色哈，这个是色的色的苦，色身的苦，那我们心就可以离开出来。พระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ย ถ้าเมื่อไรนะบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ เมื่อนั้นจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง เมื่อนั้นแหละเราจะถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน佛陀嗯有一经教我们说，什么时候我们能知道สังขารตัวนี้จะเอาเป็นปรุงแต่งหรือเอาเป็นเอาเอาเอาร่างกายก่อนก็ได้เอารูปอ๋อเอ่อ这个这个色身啊是是苦，那时我们会嗯就是 想放下，不想执着。คือเราเห็นทุกข์อ่ะเห็นทุกข์จน มันรู้มันทุกข์อ่ะมันมันถึงจะวางนะ我们要看见苦，真正的理解那个是苦，然后我们才可以放下。ไม่ใช่เราหนีทุกข์นะ เราเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าอย่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์เราถึงจะวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของของเรานะ

สติเราชัดเจนนะเอ่อ这个身体呢它它的状态就啊是苦是比较明显但是其实它也可以啊可以看到它是无常是无我เนี่ยมันหายใจเข้าก็อันนึงหายใจออกก็อันนึงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เลยอ่า这个身体要呼吸气然后呼气 就是一直改变。我们静下来的坐，但是这个眼睛还要眨眼睛啊！一一分钟可能眨眨了几，就是有十次。可以读没？可以读没？ <laughs> 你你有没有观察到？以前有没有知道这个我们眨眼睛了好几次。嗯。 เราว่าเรานั่งนิ่งๆนะ แต่จริงไม่นิ่งหรอก มันก็ยังขยับนิดๆหน่อยๆนะ我们以为我们已经很静下来的做了的，就是呆呆呆呆的做，但是其实我们还是有一点点的动。เนี่ยแต่ความไม่เที่ยงเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คือเปลี่ยนแปลงนำไป มันก็เสื่อมไป มันเป็นความทุกข์ มันเสื่อมไปเรื่อยๆเนาะ都这个是无常，都是苦，它会 慢慢的，嗯，就是变改变。มันร่างกายก็แสดงความบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวตนของเรานะ这个身体也也它的状态也有啊、那个无我啊、控制不了แต่ความรู้สึกใช่ไหมมันก็ยากที่จะบอกว่าไม่ใช่ของตัวเราเพราะมันก็เป็นเราตั้งแต่ เด็กๆจนถึงตอนเนี้ยมันก็เป็นเราทั้งที่เราตั้งแต่เด็กตอนเนี้ยหน้าตามันก็เปลี่ยนไปหุ่นก็เปลี่ยนไป。但是这个对我们可能比较感觉到比较难，因为从小就以为是我，然后啊都都很执着嘛。其实呢，这个脸一直改变，还有样子，嗯，胖瘦都是一直改变。 นะมีเราที่เป็นเด็ก มีเราที่เป็นวัยรุ่น มีเราที่เป็นผู้ใหญ่但是都都以为是我那个是我有小的时候，我呃当年轻的时候，我嗯老大了的时候。ต่อไปก็จะมีเรากลายเป็นคนแก่ ต่อไปก็จะมีเราเป็นคนตาย。以后就有我 我我便是老人，以后是我死。嗯， <laughs> 但如果我们有智慧，我们就会看到，它成长，哦，它变老，哦，它生病，最后是它死，不是我是身体。但是如果有决心的话呢，就会看到他增长，哦，他变老，哦，他生病，最后是他死，不是我是身体。 นั่นแหละ มันไม่เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ยึดว่าเป็นเราเนี่ย他就不不苦因为没有执着是我的แต่บางคนก็บอก เอ้ยทำไม มันก็บังคับได้นะนะ เราก็บังคับให้ยกมือได้ สั่งได้ เดินก็ได้นะ有些人还说，但是我可以控制呢，我还可以控制他做的做做手部动作啊，或者进行啊。 ให้หายใจเข้าก็ได้หายใจออกก็ได้或者控制它哦吸气呼气都可以แต่มันมันมันได้แค่นิดหน่อยแบบเนี้ยในอิเดียบทที่หลักๆนะในช่วงที่ร่างกายมันปกติด้วยนะ อืม但是其实只有几个状态我们可以做得到而且是那个时间是要那有限的嗯 呃那个而且那个身体要正常。เราเป็นอาจารย์กำพลเลยสิขาเนี่ยมันเป็นของเราไม่สตังให้เตะก็ไม่ได้如果你你要不要试试成为甘鹏老师一样那个那个腿也也不会动哦想着什么 kick 嗯也不可以เนี่ยมันก็แสดงให้ชัดนะมันมันสั่งไม้ได้นะ很明显的呃 表表现，嗯，就不可以控制。แม้เราเป็นคนปกติเราก็เราก็แค่ใช้เขาได้ในอิริยาบถใหญ่ๆเฉยๆนะแต่จริงอวัยวะข้างในเนี่ยเขาทำงานของเขาเองตามเหตุตามปัจจัยนะ虽然我们是正常呢，也是可以治就是大部分呃那个大的只是就行住坐卧了可以，就是可可以啊、呃、控制啊、呃、 其实那个内内观是吗？那个里面的观内脏，嗯，对，那只内脏，内脏里面我们也不可以控制，它自己运作。แต่เราไม่ต้องเราคิดคิดเราไม่ต้องคิดเอาแบบแนววิทยาศาสตร์หรือแนวปรัชญาตามนี้นะไม่ต้องคิดพูดให้ฟังเฉยๆ但是你们不要思维就是关于什么科学啊思维很多 只是差不多这样แต่ให้เรามีสติมันเห็นเช่นอ่ะเห็นไหมมันปวดมันปวดคือมันละมันปวดของมันเองขึ้นมานะอะไรนะ只是要我们有决心如果啊他升起什么状态比如说痛了哦他痛了他是自己痛出痛起来嗯มันหิวอก็หิวของมันเองนั่นเนี่ยอืม当肚子饿也是他自己饿 มันง่วงก็ง่วงของมันเองนะ เดี๋ยวดึกๆมันก็ง่วงของมันเอง他困也是他自己困到很晚的时候他会自己困พอนอนอิ่มมันก็ตื่นของมันเอง当就睡睡够了他会自己醒หรือถ้าเราฝึกอานาปานสติเราก็จะเห็นที่จริง เราไม่ได้ไปบังคับลมหายใจนะเราก็แค่เห็นนั่งกายมันนั่ง หรือมันเดินก็มันก็หายใจเข้าหายใจออก เราแค่เป็นผู้สังเกตเอ๊ะเนี่ยมันก็ทำงานของมันเอง 或者你你修观呼吸的话，也挺可以看到，就不管是你住行就走或者坐，还有呼吸，呃，而且就是自自然的呼吸嘛，他自己自己运作。แบบนี้แหละเรียกว่าสติมันเห็นเห็นไตรักของรูปบ่อยๆเนี่ยมันก็เข้าใจว่าโอ้เนี่ย รูปนะมันอยู่ในกฎของไตรักนี่เองมันไม่ใช่เรานะอืม这就叫有觉性的看到身体的三法印，然后就知道，啊，他就他就按三法印的规律吧，就不是我。อันนี้แหละเรียกว่าเราเห็นรูปจนกระทั่งมันเกิดปัญญาขึ้นมา这就叫我们观身体啊，以后就开发了开发智慧。 หรือแม้แต่นามนะ หรือว่าจิตใจเนี่ยเขาก็แสดงใจรักเหมือนกันนะอืม或者其实这个名哦心哦它也一直一直升起三法印แต่แต่ความสื่อมาคือ นามเนี่ย มันก็แสดงชัดทั้งหมดเลยนะ แต่บางคนอาจจะชัดที่ เห็นมันไม่เที่ยงเออมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมาอืม对我来说 三法印就是都很清楚，但是很多人可能感觉那个无常比较明显。นะมันวันวันหนึ่งเนี่ยจิตมันคิดกี่ครั้งมันดีกี่ครั้งมันมันไม่ดีกี่ครั้งเนี่ย我们啊一一天啊心它变好几次啊变不好几次ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกตีสี่เคาะเนี่ย จิตก็คิดว่าไม่อยากตื่น从那个起床开始听到敲木敲板的声音咚咚咚咚然后就嗯不开心，不想起床了。ใไหม是不是？เนี่ยจิตก็เริ่มคิดละนะ心就会开始想了。พอไปแปรงฟันล้างหน้าก็ คิดอะไรก็ไม่รู้นะ当你去洗脸刷牙也不知道了想到了什么很多嗯นี่ยเรามาทำวัดฟังอย่างฟังธรรมตัวนี้น่ะมีใครไม่คิดไหม现在听开示有谁没有想吗谁没有没有念头没有不想就是嗯，นียางคนก็คิดตาม有些人就跟着这个 啊，跟着开示的内容，跟着这一下想。บางคนก็คิดไปที่อื่นอ่有些人也可能想到其他的事情，其其他的地方。嗯เราไม่ห้ามความคิดนะแต่แต่ไม่ไปตามความคิด我们不要阻止念头，但是也不要跟着它走。จำดีๆนะไม่ห้ามแต่ไม่ตาม好好记住哈。 不要阻阻止，但是不要跟着他。แค่รู้ว่ามันคิดนี只是及时知道他起的念头了。การรู้ว่ามันคิดก็คือเนี่ยมันก็คืออะไรล่ะมันเป็นอนัตตาที่มันโผล่ขึ้นมาของมันเองวันวันหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาให้เห็น。知道他起的念头就是什么呢？看到无我啊，他自己起上啊，就是起出来，嗯。 天天有好几次。มันจะคิดดีมันก็เกิดของมันเอง มันจะคิดไม่ดีมันก็เกิดของมันเองนะอ่า他可能就是起好念头、善念或者恶念都是他自己出来的แต่ถ้ามีเราด้วยก็จะกลายเป็นไงเราคิดดีเราก็ดีใจเราคิดไม่ดีเราก็เสียใจ但是如果有我 想就会怎么样呢？如果我想的好，我想那个善念，然后就有，啊，我就高兴；如果我想的不好，念头是恶念，那我就不高兴。我们想的好的事情，就会变成我们快乐；我们想的不好的事情，就会变成我们痛苦。当想到那个让我们快乐的事事情。 那我们就变成快乐，我快乐。如果想到不快乐的事情，那我们就变我苦。但它有意识呢，它就断了。它变成我，它就只是因为心在想它，它就快乐，它就痛苦，它就悲伤，它就开心。但是，如果有决心的话，那个我会分开啊，离开出来，然后只是看到他自己想的。

ถ้าจิตมันปรุงแต่งมันคิด แล้วมีกิเลสตัณหาเจือปนเนี่ย มันเป็นทุกข์มาก然后我们也能看到，如果心造作，嗯，起念头，而且有那个烦恼习气啊，里面哈、会带很多苦。ดูไหมใช่ไหมเวลามันโกรธนะจิตมันเป็นทุกข์ไหมอ่า当你生气的时候你辛苦吗 วลามันอยากกินเค้กอยากกินอะไรที่มันไม่ได้กินอันเนี้ยจิตมันเป็นทุกข์ไหม当你想吃蛋糕就是但是不可以吃到辛苦不苦หรือแม้แต่เราปฏิบัติธรรมนะเราอยากจะบรรลุธรรมมันเป็นทุกข์ไหม不管是我们啊用功修行我们想开悟苦不苦เราอยากจะให้มันไม่คิด เป็นทุกข์ไหม我们想不要有念头苦不苦เนี่ยแม้แต่ความโลภนะแค่คิด อยากจะเอาของคนอื่นนะมันก็ทุกข์แล้วนะ这个贪心呢只想想得到其他人的东西已经很苦了อืมเนี่ยดูดี ๆ นะ ความคิดที่มีกิเลสตัณหามาเจือเนี่ยโอ้มันเป็นทุกข์มาก 有烦恼起气的念头非常苦อันเนี้ยเรียกว่าถ้าเรามีมีสตินะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนอะของอันนี้ของนามธรรมเนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาก็จะคลายความเป็นทุกข์ออกไปได้如果我们有觉性的观到啊、呃，就是无嗯明 明的无常、苦、无我，那我们会就是那个苦会慢慢的消失。嗯，มันเห็นนั่นแหละมันเห็นถ้ารวมรวมจริงๆแล้วก็คือมันเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามแหละมันอยู่ในกฎของไตรลักษณ์นะมันมันถึงจะคลายความเป็นทุกข์ออกนะ全部可以可以说啊、要看到明和色的三反应，然后才可以 那个苦才可以减少。อันนี้แหละเรียกว่าเป็นขั้นจเจริญปัญญานะ这个阶段就叫修智慧นะคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนะตามที่มันเป็นจริงนี่แหละไม่ใช่การคิดปรุงแต่งเอานะอืม就是看到名和色的实相不是而不是思维或者造作เนี่ยมันความเป็นทุกข์มันก็จะ เบาไปเบาไปนะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะ那那个苦就变越来越少จนกระทั่งมันเห็นว่า ทุกอย่างนะมันเป็นทุกข์จริงๆนะทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันเป็นทุกข์นะ到嗯到到一个次第就是我们能看到啊、呃、名和色都是苦全部都是苦อยากเมื่อไรเนี่ยเป็นทุกข์เมื่อนั้นเลย如果 有起一起妄念，是一点点的欲望，就是就有苦了。哼哼哼哼，说的苦呢，但见苦，它没苦呢。 <laughs> 我一直说苦哈，但是如果我们真正的见见到苦，我们不会苦。哼哼哼，那安妮，开 เห็นภาพเนาะในการปฏิบัติธรรมนะ希望我们差不多理解这个我们要修行的的方法แต่มาก็เชื่อว่าหลายคนก็ก็ค่อยๆได้เห็นนะละนะ เห็นมีสติมากขึ้นแล้วนะ我希望有家我们大家有可能慢慢的可以看到啊就有决心更多了 มีสติมากขึ้นนะเริ่มมีปัญญาเห็น เห็นรูปเห็นนามนะ มันเป็นไตรักบ้างแล้วนะ有嗯，就是觉性提高了，然后啊、可能有有一点点的智慧，看到名色是三法印。บางคนก็แยกรูปแยกนามได้แล้วอืม有些人可以分开名色แต่เราก็ ดูไปเรื่อยๆ นะ สะสมไปเรื่อยๆ นะ但是我们还要继续观继续用功啊不停的积累เหมือนเรากินข้าวนะ การกินนะมันคือกิริยาคือกรรมนะ好像我们吃饭啊吃饭的动作就是行行为行动行动啊是个业การที่เราฝึกสติเรื่อยๆนะเห็น ความจริงของรูปนามตามความเป็นจริงเรื่อยๆนะนะจะเดินสติจเจริญปัญญาก็ดีเนะี่ยมันคือการที่เรากระทำกรรมลงไปนะ当当我们一直培养觉性啊，看到名和色啊，用功的时候，就是我们有个行动。เราทำไปเรื่อยนะมันมันอิ่มเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอืม我们只是要做啊中因 当他饱饱的时候，什么时候饱，就是那个时候。嗯，มันหลุดเมื่อไรมันพ้นเมื่อไรมันคลายเมื่อไรก็เมื่อนั้นนะ嗯，什么时候就是离苦，什么时候解脱，就是那个时候。นะแต่ที่จริงมันก็ ที่จริงมันก็เกิดผลทุกขณะจิตที่เรามีสติอะมันบางทีเราก็เรียกว่า ถ้าเรียกแบบสมมติเราก็เรียกว่าเป็นปัญญาน้อยๆเป็นนิพพานน้อยๆก็ได้เวลา ที่เราไม่ทุกข์เลยเนาะือ其实呢每每一刹那每一次我们觉知也是可以说是啊小小的智有学手的智慧小小的涅槃升起เหมือนบางคนจะสงสัยเรามีสติเนี่ยมันเรียกว่ามีปัญญาด้วยไหม ที่จริงจะเรียกแบบนั้นก็ได้ หรือไม่เรียกก็ได้有些人可能怀疑我有觉性那那时间也算是不是算有有智慧呢呃那样说也可以如果不不不那样说也可以ถ้าพูดว่ามีสติมีปัญญาด้วยก็คือว่า มีสติเออแล้วมันไม่ทุกข์คำว่าไม่ทุกข์ก็จะเรียกว่า มีปัญญาก็ได้นะเลยไม่ทุกข์ใช่ไหม所以当当时如果我们有决心然后嗯那那时我们就没不苦那也是可以说有智慧อืมแต่เพียงแต่ว่าบางทีเออเรามันยังไม่อิ่ม ยังไม่เต็ม บางทีเราก็เลยเรียกว่าเออมันยังไม่ใช่เป็นปัญญาถึงที่สุดเฉยๆ只是他还

ปล่อยวางนะถึงเป็นที่สุดจริงๆนะ其实智慧也不是最后的哈最后的就是放下才是最最后啊พอสมควรแก่เวลา时间差不多